Assalamu alaikum mai sauraro, sannan da saduwa a ci gaban shirinmu mai suna Abdulhafiz. Mun tsaya ne a inda Sakina ke ba isa shawara akan ta rike hadis ɗinta. Wanda ya ɗauki nauyin shirin Ismail Sani, ni Habiba Sani Ahmad nake cewa ku biyo ni don jin yadda za ta kaya. Dai shi a ranta tana cewa, "Hmm, kuma fa haka ne, shine tauraro na, hasken farin ciki na ruhi na shine sanyin idaniya tare da soyayya da shi na tashi it is not right ma na bar shi da sauri ta shiga banɗaki ta kwara ruwa mai sanyi ta ji sanyi a ranta a lokacin ta yi alwala ta yi sallah tare da kwanciya har lokacin mina na falo tana kallon fim na india jabtak hejan hankalinta ya yi nisa sosai a lokacin ita ta yi baccin ta washe gari da sassafe ta yi wanka wanda hakan al'adanta ne ta shirya tsaf ta ɗauko kur'ani ta karanta a lokacin mina ta yi wanka dukkansu a baya suka sa sun yi kyau sosai mota suka shiga mina ta jasu asibitin suka nufa antifati suka gani zaune sai wasu wanda miya bata san su ba amma ta ga isha ta zauna tana gaishe su alamun ta san su don haka ita ma ta gaishe su a nan ne niyan take tambayin su ko ya karya a nan antifati ta ce a'a ko tashi bacci bai yi ba nan suka zauna kowa da abin da ke kisinawa a ransa a nan miya ta miƙe ta ce isha ina zuwa fitan take da riya ta siya recharge card don ta yi subscription tana tafiya tana scratching card tana sawa ai kuwa misa suka shigo fu asali ba ta karanta unread read message but abin mamaki sai ta ga hoton hafiz a group don haka da sauri ta buɗe 314 message ta gani don haka ta zauna a kofar ɗakin ta fara karantawa a cikin ɗakin kuwa ita ce take koka ganin masoyina ta cikin tashin hankali ita kan bata sanya za ta yi idan ta yi losing ɗin shi ba he is her only hope motsi ya yi tare da nishi har cikin ranta sai da ta ji nishin nan ta ji zafin yadda yake ji ya bude ido a hankali yana juya yana kallon yan ɗakin ɗaya bayan ɗaya har idan shi ya zo kan isha sai da gaban shi ya faɗi bai san kwanan shi nawa asibiti ba amma gaskiya aisha ta rani ta yi wani iri kana ganin ta kasan tana da damuwa hawayen da ke makasa a fuskanta ne suka karasa fitowa shi ma hawayen yake yi an tufafi da sauran sai kallon su suke ita kuwa a zaton ta ciwon ne ya jawo haka hafiz cikin sanyin murya wata take cike da nadama yake magana antifati na yi wa isha laifi babban laifi yana faɗa ni shi yake yi alamun numfashinsa na tashi ta ce me kamata bai iya cewa komai ba numfashinsa ta ƙaru sai ƙirjinsa yake riƙewa da ƙyar ya iya cewa na ce antifati ta ce me minan ta yi da ƙyar yake numfashi isha kuwa sai kallon ikon allah kai namiji namiji Allah ya raba mata da sharrinsu sanan ta ce datin ɗinta yake yi Ruwa ne a hannun Fati amma sai ta kwaɓa tsabar tsorata. Hafiz kuwa ido jajir ya kalli Isha don ganin yanayin da ke ciki shi kan ya shiga uku. Numfashinsa ne ya tsaya cak da sauki Isha ta taso ta yo kansa. Hafiz don Allah ka tsaya. An taɓa ta kira mana dakta. An taɓa da sauri ta buɗe da zambar kiran likita. A daidai nan ta ci karo da Mina a tsaye bakin kofa cike da hawaye da waya a hannunta. Ba ta yi ta kanta ba ta fice. Isha kuwa tsabar ruɗewa har ɗan kwanin a bayanta. sai da ya faɗi gashin kanta ya zazzabo ya rufe mata fuska ta bala'in tsawata da yanayin ta ga hafiz ba shi ta fara jita gashi da ƙarfinta filis hafiz ka tashi ina son ka filis hafiz ka tashi wallahi ina son ka na yafe maka hafiz ka dawo kai ne ruhina zuciyata ba za ta iya ci gaba da bugawa in ba kai ba a daidai nan dakta ya shigo da sauri anti na biye da shi a baya ya nufa kansu ya umarce su da su fita gaba ɗaya su bar shi da nafis a nan da ƙir aka janye yaƙi shi kan hafiz mina ko na ganin ikon allah a bakin kofa jikinta ya yi sanyi bata san akwai ranar da haka zai faru da ita ba a makokinta in ta haɗu da isan hafiz za su yi kirki kuma ba za ta gwada mata tana son shi ba to ga shi har sun zauna ta san komai abin da ya fi ɗaga mata hankali shine ta karanta a chat na su yi da wani ido za ta kalli group members ita kam shi mint noham ga shi ta zo za ta shiga ɗakin nan ta je lokacin da hafiz yake kiran sunanta har isha ta yi magana da kuma duk sumbatin da isha ta yi a gabanta sai ta ji tausayinta sai dai ya za ta yi ta shaƙu da hafis wayan ta ɗauka ta fita ta kira yusufa kirfi tana tambayan ta ya za ta yi bayan ta mata bayanin komai yusufa ta ce na ki yi haƙuri kawai ki bar su ki rungumi aliyin ki na san kina son hafiz but amma baki kai yadda ita take son shi so abin da zaki ki fita hidiman su kar ki bashi fuska again ki bar rayuwan su i think it is better nan ta yi godiya ta kashe waya tana kan tunani ta shiga cikin mota kan ta yayi zafi sosai addu'a ta yi sosai kafin ta fita a mota a lokacin ta samu likitan ya fito yana cewa a bar shi yayi bacci jinin shi ne ya hau a lokacin hajiyan hafiz da kuma hajiyan ita suka karu sau da gudu ita ta rungume hajiyar ta tana kuka mai tsima zuciya miya sai ta ji kunya sosai ganin ita kaɗai ce bare don haka ta ce wa antifati za ta je gida ta dawo antifati ko kallonta ba ta yi ba har ta fara tafiya ita ta ce sis ina zuwa ta ce gida zan dawo amma ita ta ce ba komai sai na zo nema tana tafiya tana tunani wace irin mutum ce isha in wani ya ga abu da take zai ce ba ta kishin hafiz ko ba ta san shi alhali yadda take san shi Allah kaɗai ya sani har ta isa gida ta shiga ɗaki ta baje akan gado hajiyanta ne ta leƙo ya jikin habis ta ce da sauƙi umma ta ce ba komi allah ya ƙara sauƙi tana fita ta miƙe ta gyara kwanciyarta a lokacin ta ji wayan tunanin gin duba wanda za ta yi ta ga kuluwa ne kulluwa ƙawarta ce sosai ta yana university na lagos yaroba ce ta ɗauka tare da cewa yau bai ya kike kuluwa ta ja tsaki tare da cewa mummugen na wani i zaki min daɗin baki dariya mina ta yi sanan ta ce ba za ki gane ba ne ya gida ya school ya kuma gaba ta ce everything fine wo jabbar mumu boy da yawo kefa ina hafiz da aliyu a nan ta zayyana mata abin da ke faruwa tun daga farkon haɗuwanta da isha da zaman su da zuwa asibiti kulwa ta ce o ke na that girl why he mina ta ce yes so ya zan yi kulwa ta za tsaki. no be man he be ba mata hudu an ce su yi ba kar ki bani kunya mana sai ka ce you no be my friend a forget the beat i love him joe me ruwanki da ita kin ban kunya joe akan mace zaki bar mata ki zama loser kenan you better hug him tight ku yi competition kawai duk wanda ya iya kissa ta fice shi me za ta nuna miki ta fi ke kyau ne me da teke fara ce fa akwai kyau kulwa ta tsaki don da fara yu mumu fara a hab ki ce kin fita kyau mana fari ko wahala if dai zan baki advice ki to wallahi ki manta da wani isha go get your man It is a century of ruthlessness. No more waiting for your crush to break up. Scatter the relationship and get your man. Miya ta ja dogon ta ce, yana son ta ta ce, oh, ke baya son ki ne, me ruwanki ko ke ba mace ba ce, ta ce ce mana, ta ce oya, go get your man, no time for nonsense, zan kira ki, kina updating ina yanda kuka yi. Bata jira ta ji me za ta ce bata kashe wayan. miyar kuwa, ɗan ya ƙara ingiza ta, me ita ta fita da shi, in haka ne kawai ta bi shawaran da kudwa ta bata zaifi. a asibiti kuwa yana tashi da salati a bakinsa isha ya fara ambata nan gaban sai bad a lokacin mahaifiyarsa ke a kansa ta yi tagumi abin duniya ya tsaya mata a rai shi nan hafiz tashi ɗaya ya kwanta ciwo mutumin da yakan daɗe kafin ciwo ta kayar da shi amma wai a ce yau hafiz har da hatsari hawaye ta gana zuba a irin shi don haka da sauri ta matso ta rike hannunsa sannu ya jiki akwai inda yake maka ciwo na kira likita ya girgiza kansa sannan hawaye suka kara matsowa na hankalinsa ya tashi tabbas yanzu ya tuna da duk abubuwan da ke faruwa da shi hajiya ko azutanta ko ciwo ne ke damunsa don haka ta miƙe za ta fita zanin ta ya riƙe hakan sa ta da ta zauna hawaye ta ko idan ta ce zan je in kira likita ne abdul ya girgiza kansa don ta zauna tana tuffa masa addu'a a daidai nan ya ce hajiya ina isha ta cewa aisha tana waje hankalinta ya tashi sosai a kanka ya ce hajiya na mata laifi ta ce na me fa ina da wata wacce nake so bayan ita ashe kawaye ne kuma suna tare a gidan su yarinyar ita ta sauka da ta zo abuja gun hajiya ta yi don in ba shi da ya faɗa mata da kansa ba ba wanda zai faɗa mata yi hakan ta yadda ta juya kai tare da kiwa ai sai ka bata haƙuri ya ce umma dukansu nake so ta zawo ido sanan ta ce zancen banza kenan to bari in gaya ma watan gobe muke shirin sa a ranka da isha kwaro ka daina duk wasu tunaninka ita ta yi ta bar shi a gun yayin da likita ya shiga gama dube duben sa sannan ya fita isha ce ta shigo ta zauna tare da cewa ya jikin idan sa yayi jawo ita ma haka ita kam har da rama ya kina cin abinci kuwa ta yi murmushi sannan ta ce me ka gani ina ce mana ya yi giza kai kin yi kama da wanda ba sa cin abinci don haka yau sai kin ci abinci a gabana ya mata nuni da kulan gabanta ta miƙo masa ta zuba a kwano ya ɗauko cokali zai ba ta gaba ta ce mu yi din in ka ci zan ci in baka ci ba ni ma ba zan ci ba ya yi murmushi sannan ya ce to haka kuwa aka ta ɗiba sun kayan cikin tana bashi yana ce har ya ƙoshi tun. ta buɗe martina mai ɗan sanyi ta ba shi ya sha ta ɗauko jalaf ɗin taliya ta sha busasshen kifi da jiba ta bashi ya ci sosai tana kallon shi tana hawaye tana ba shi abincin har ya lura da kanshi ya ce lafiya tana sha'awar tana cewa ba komai ba da ya ji daɗin hakan amma ya sassare abu da take tunani wato nina ya san ko zai mutu ba za ta taɓa masa ta ba balle ta nuna masa ya rasa wace irin mace ce isha shagiya da kawaitinta ya yi yawa irin wannan ai sai a shiga haƙƙinta ta yi shiru hakan ya sa ciki ya haƙuri isha duk abin da ya faru na san ban da bakin magana amma kaddara ba ta wuce ranarta haƙuri kawai zaki ki taimaka min please i love you ta kalle shi bata ce komai ba ta biya ta fice ta bar shi anan sauran jama'a suka yi ta zuwa a ciki har da mina ta yi kyau abinta ta da ta zauna a gefen gadon sai ta take da ido abin tausayi yaya jiki besti ya so ya bata rai amma sai ya samu kansa da murmushi yana cewa da sauki mina aliyu sa ya shigo ya mamakin ganin isha da mina sai sauran jama'a a zaune duk yawanci sun rike sun fita don a lokacin hajiyansa da hajiyan isha sun je gida akan za su dawo an dai bai isha da mina kenan aliyu bayan sun gaisa ya ce ya mai jiki kafin isha ta yi magana mina ta ce da sauki wallahi oh aliyu na ganin ikon allah ya zauna suna gaisa ya ce ya dai idan ka yi waje waje alamun mai damuwa buɗan bakin miya ta ce kai dai Aliyu da neman tsokana yana gaban masoyiyar shi ta ina zai samu damuwa aliyu kuwa sai ya kalli isha wata duk alakan na da su take ashe baiwar allah kan da kanta take yi shi hafisu ya gane ya rasa me yasa maniya take wani irin misbehaving ana magana dai yana amsawa da shi dishi min take oh sata ta shi amma muryan hafiz mai daɗin gaske da sanyin sauraro ya aka yi ne aliyu ka siyo masanin tilaiman gobe in zaka taho saboda muryarsa ya taimaka ya da gaskiya rabin raina aliyu kan murmushi ya tare da miƙewa yana cewa hafiz 3 mini mina zan je ni wata magana suna fita ya janyo kunna ta suka yi covid tana bin tana wash wash sake mun kunni tana suka yi nisa da covid din kafin ya ce what's wrong with you ke kan kina so ki cin biki san ishan sa ba ce wancan or oh, what ta kuntata ta sanan ta gara da ganin a bayan tana tauna cingam dinta a tsanake sanan ta ce to me ai ta dukkan mu yake so to akan me kuma zaka takura mu ita ba ta da bakin kanjin kanta ne ya ce kawai amina ali stop being a bitch kafin ya karasa magana ta daga mishi hannu alamun talk to the hand sannan ta ce wanda ya iya allansa ya wanke ban hanya ta sa kai abinta aliyu ya yarda da ake cewa dukkan mace ka tsawata akan namiji rana ɗaya za ka nemi duk wa'annan abubuwan farasa in ba haka ba amiyan da yake kallo mace tsatsiya yau ita ce take behaving kamar zautatiya oho ko ma ne hafiz shi ya jawo wa kansa kana zaman zama ka kana da wacce kake so ka je ka ta wata halitta daban wai best friend best friend ko wahala Allah ya sauwaka ya furta kami da shiga ɗakin yana kitsa abubuwa a ransa a ɗakin kwanya daga shigowar ta zana ta haɗa kafa sai za su take yi masifaffiya isha na ganin ikon Allah ita kam to masu sauraro ba dai ni nan ta bi zigin shaidan da kulwa wanda hakan ya bata damar zuba ma isha rashin mutunci shin isha za ta biya mata su yi sai ku biyo mu a shafin mu yanar gizo wato youtube don jin ci gaban jiran. wanda ya ɗauki nauyin shirin Ismail Sani, ni Habiba Sani Ahmad nake cewa ku huta lafiya. Thank you.